Estatu batu eta egiten den kirol horren jakustia da helbu nausia eta e, laverna salaen ezagutaztia eta biziten sazua e abiaztia. Gien iriarte sibeotara kirol hori lotu da eta aipatu daiku kirol mota berri hau. Uh, oida funambulismoa bena funambulismoa berria egiten dugu zangla eh, uh, batetan eta hoiekin be badamugimugimentia eta ez da uh, kable bat bezala bena uh, amini bat soka, bat bezala. Sal hortan berizituak dien lau gazte intxatuko dia markaen haustia lavernan eta jentek ikusten ahaldukie bizitak antolatuko beitia. Laverna sala, Europan den lurpeko sala handiena da eta igan urtean, hamahiu mila jentek bizitatu die. Kirol Jean-François La notoriété, parce qu'on en a besoin, c'est fondamental, c'est même vital pour nous. Le bouche à oreille, c'est très bien, très, il est très positif, mais il ne suffit pas pour qu'on arrive encore à s'élever dans le nombre de personnes. Donc, un petit coup de pub de ce type, Laverna salaen zazpigeren sasua abiatzen da Kirol hitzordu nausi horrekin.